Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Շարունակում են 2016-ի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները։ Չեխիայի падգամավորները ծաղկեպսակ են դրել Ծիծեռնակաբերդում։ Լրացել է Զորիբալանի ծնդյան 80-ամյակը։ Տեղի ունեցել ՀԱՊԿ անդամ պետությունների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը չեղյալ է հայտարարել Կատալոնիայի անկախության մասին բանաձևը։ Ռուսաստանը փաստեր կներկայացնի, ըստ որոնց ԱԲԿ-ների կողմից նավթն անցնում է Թուրքիա։ Մեծ Բրիտանիայի օթանավերը հարվածներ են հասցնում իսլամական պետությանը։ Ֆրանսիայում 3 մսկիթ է փակվել։ Մադաղիսի բուժկետն ամենօրյա օգնություն է ցուցաբերում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 2-ին եւ լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 50 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի ազգային ժողովի հանձնաժողովներում շարունակում են 2016-ի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Այսօր արտաքին հարաբերությունների եւ ֆինանսա-բյուջետային մշտական հանձնաժողովների նիստին կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ներկայացվեցին արտաքին գործերի, զբոսաշրջության, հանրային հեռուստարադիոընկերության եւ Ազատ Արցախ հանրային թերթի 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծերը։ Ըստ էության նշված բոլոր գերատեսչությունների հաջորդ տարվա բյուջեն որոշակի ծախսերի կրճատում է նախատեսվում։ Զգալի են կրճատված ծախսերի նկարագիրը զբոսաշրջության ոլորտում։ Իդեպ օպտիմալացման արդյունքում զբոսաշրջության վարչությունն անցել է էկոնոմիկայի նախարար կայարության կազմ, որով պայմանավորված նախկին վարչության կառույցում 60%-ով կրճատվել են հաստիկացուցակները 35-ից պահպանելով միայն 16 հաստիկը։ Զգալիորեն կրճատվել են նաև ծրագրային ծախսերը 2015 թվականի զբոսաշրջային ծրագրերին հատկացված 30 միլիոն դրամի փոխարեն 2016-ին կհատկացվի 20 միլիոն դրամ, իսկ այդ գումարով էկոնոմիկայի փոխնախարար Սեգեյ Շահվերդյանի խոսքով կիրականացվեն հետևյալ ծրագրերը։ Հայաստանի Հանրապետություն տեղի ունեցող միջոցառումներին լողամասնակցության ապահովման ծախսերով տարի համար նախատեսել ենք 1 միլիոն 500 հազար դրամ, բազմալեզու տեղեկատվական ցուցանակներով ապահովելու ծրագրի համար նախատեսել ենք 6 միլիոն, էլեկտրոնային քարոզչության համար նախատեսել ենք 1.5 միլիոն դրամ եւ туриզմի միջազգային օրվա նշման համար 9 միլիոն դրամ ունենք հատկացված 20 միլիոնի փոխարեն անցած տարվա երկու փառատոններ ենք ամեն տարի անցկացնում գազམ་ակերպման համար հատկացված 2 միլիոն դրամ Որոշ ծրագրեր ֆինանսների սողության պատճառով դուրս է մնացել 2016 թվականի աշխատանքային պլանի կողմից չեն սպասարկելու ավտոճանապարհային ցուցանակները զբոսաշրջավայրի եւ զբոսաշրջության զարգացման ուղղված այլ միջոցառումներ եւս չենք իրականացնելու։ Չկա նախատեսված նաեւ հրատարակչական աշխատանքների համար գումարներ, այսինքն Նախկին վարչության պետը էկոնոմիկայի փոխնախարարը մտահոգված է, որ զբոսաշրջության համար հատկացված գումարները չեն բավականացնի ոլորտը զարգացնելու համար, սակայն բայց այս այն պատկերը ինչ որ ունենք մենք Սերգեյ Շավերդյանը ներկայացրեց նաև հուշարձանների պահպանության ոլորտին հատկացվելի գումարների չափերը, որոնք ընթացիկ տարվա 187 միլիոնի համեմատությամբ նվազել են երկու անգամ եւ կկազմեն 100 միլիոն դրամ։ Այդ իսկ պատճառով ծրագրերը նույնպես սեղմվում են, իսկ առաջնահերթություն կտրվի միայն փլուզման եզրին կանգնած հուշարձանների վերականգնողական աշխատանքներին։ Բացի դրանից ֆինանսական միջոցների մի մասով կշարունակվեն արդեն սկսված ծրագրերը, ծրագրերի մի մասը կփակվի հրատարակչական աշխատանքներ չեն իրականացնելու 5 միլիոն դրամ կհատկացվի փոշարձանների տարածքների բարեկարգման եւ կազմակերպման աշխատանքների համար փոշարձանների հաշվառում վկայագրում պահպանական գոտիներ այս ծրագիրը ամբողջությամբ փակված չի իրականացվելու եւ մենք կմնանք փաստորեն առանց Խարվաճարի շրջանի եւ Շուշի շրջանի փոշարձանների պետական ցուցակների որոնց նախատեսված է ամեն տարի մեկ շրջանի ցուցակներ են կազմում։ Զգալիորեն կրճատվել են նաև հնագիտական պեղումների համար նախատեսված գումարները, ընթացիկ տարվա 20 միլիոն դրամի փոխարեն 2016-ին պեղումների համար նախատեսված է 11 միլիոն դրամ, որից 10 միլիոնը Տիգրանակերտի հնագիտական պեղումներին պետք է ուղղվեն, իսկ 1 միլիոնը վտանգված հոշարձանների պեղման եւ վերականգնման աշխատանքներին։ Գալիք տարի ոլորտում կշարունակվեն արքելոսների ուսումնասիրության եւ ստեղծման հոշարձանների մաքրման ցուցահանդեսների կազմակերպման աշխատանքներին, ինչպես նաև տողի մելիքական ապարանքի բարեկարգման, ասկերանի բերդի կոնսերվացման աշխատանքները։ Հուշարձանների պահպանության ոլորտի մեր ծրագրերը եւս ֆինանսապես փոփոխությունների են ենթարկվել այս ընթացիկ տարվա հայմատությամբ գրեթե երկու անգամ նվազել են ծախսերը հուշարձանների պահպանության ոլորտի համար եւ մենք փորձեցինք այս պայմաններում որոշակիորեն պահպանել մեր այն ծրագրերը, որոնք կան եւ զուտ շատ կարեւոր հուշարձանների վտանգված հուշարձանների վերականգնում իրականացնել։ Այսպիսով 100 միլիոն դրամ է նախատեսված 187 միլիոնի փոխարեն։ Մենք այս տարի հրատարակչական գալիք տարի հրատարակչական աշխատանքներ չեն թիրականացնելու 5 միլիոն դրամ կհատկացվի փոշարձանների տարածքների բարեկարգման եւ կազմակերպման աշխատանքների համար փոշարձանների հաշվառում վկայագրում պահպանական գոտիներ այս ծրագիրը ամբողջությամբ փակված չի իրականացվելու եւ մենք կմնանք փաստորեն առանց Խարվաճարի շրջանի եւ Շուշի շրջանի փոշարձանների պետական ցուցակների որոնց նախատեսված է ամեն տարի մեկ շրջանի ցուցակներ են կազմում։ Այսքանը զբոսաշրջության ոլորտի 2016 թվականի ծախսերի մասին, ինչ վերաբերում է հանրային հեռուստարադիո ընկերությանը, Ազատ Արցախ հանրային թերթի հաջորդ տարվա բյուջեին կրճատումները էական չեն եղել։ Իսկ արտաքին գործերի նախարարության ծախսերը հակառակ ավելացել են մոտ 59 միլիոն դրամով, որը կողմի այլ պետություններում Արցախի մշտական ներկայացուցչությունների պահպանման ծախսերին։ Ռուսաստան ներկայացնել պահպանման ծախսերը կազմում է 474 միլիոն 311200 դրամ, որը իրեն կազմում է նախարարության պահպանման ընդհանուր ծախսերի 66%-ը։ Արկա հավելումը տեղի է ունեցել արտարժույթի փոխարժեքի տարբերության պատճառով, ինչպես գիտեք, մեզ գումարը հատկացվում է դրամով, մենք այնուհետ այն փոխում ենք համապատասխանաբար կամ եվրոյի կամ դոլարի եւ հատկացնում մեր ներկայացներին։ Բելլալալայան այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեկտեմբերի 3-ին հյուրընկալել է գրող հրապարակախոս Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Զորի Բալայանին եւ անվանի մտավորականի ծնդյան 80-ամյա հոբելյանի արթիվ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան ժամանած ռուս մտավորականների ներկայացուցչական պատվիրակությանը, որի մեջ են վաստակաշատ գրողներ, դրամատուրգներ, կինոռեժիսորներ, լրագրողներ, հրապարակախոսներ, արվեստի եւ գրականության բնագավառի մի շարք այլ գործիչներ։ Նաև նրանց աջակցությամբ է, որ Մոսկվայի հայտնի «Художественная литература» հրատարակությունը լույս է ընծայել Զորի Բալանի ստեղծագործությունների 8 հատորյակը։ Նախագահը ողջունել է հյուրերին եւ շնորհակալություն հայտնել հանդիպմանը ներկա Հայաստանի բարեկամներին, ովքեր նախագահի խոսքով տարիներ շարունակ իրենց գործնեությամբ մեծապես նպաստում են հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության ամրապնդմանն ու երկու երկրների միջև հումանիտար եւ այլ ոլորտներում սերտ փոխգործակցության զարգացմանը։ Սերսարքսյանը եւս մեկ անգամ շնորհավորել է Զորի Բալայանին Ծնդյան Հոբելյանի, ինչպես նաեւ նրա ստեղծագործությունների ժողովածուի հրատարակման կապակցությամբ մաղթել առողջություն, անսպար երանդ եւ ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ։ Յան Համաչեկի գլխավորած չեխական падգամավորական պատվիրակությունը այսօր այցելել է Ծիզեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Պատվիրակության ղեկավարն ու անդամները Չեխիայի խորհրդանի անունից ցաղկեպսակ են դրել հայոց մեծ եղեռնի հուշակոթողին եւ ծաղիկներ խոնարել անմար գրագի մոտ։ Նրանք լրությամբ ու խոնարհումով հարգել են Սուրբ Նատակների հիշատակը։ Չեխ խորհրդանականները հայոց սահմանության թանգարան ինստիտուտում ծանոթացել են հայոց մեծ ողբերգության մասին պատմող փաստաթղթերին եւ ցանմուշներին, գրառում կատարել Հուշամատյանում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի նախագահ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի նախագահությամբ Բելգրադում տեղի ունեցել ՀԱՊԿ անդամ պետությունների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Նախարարները քննարկել են Հավաքական անվտանգության խորհրդի 2015 թվականի սեպտեմբերին կայացած նստաշրջանի որոշումների կատարման ընթացքը ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտաքին քաղաքականության համադրման հարցեր։ ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի անդամներն անդրադարձել են ԵԱԿ անդամ պետությունների արտգործնախարարների 22-րդ խորհրդի օրակարգային հարցերին։ Հանդիպման մասնակիցները մտքեր են փոխանակել գլոբալ եւ տարածաշրջանային անվտանգության վրա ազդեցություն ունեցող խնդիրների, աբեկցիան դեմ պայքարի վերաբերյալ։ Անդրադարձ է արվել թուրքական զինված ուժերի կողմից Սիրիայում հակահաբեկչական գործողությանը մասնակցող ռուսաստանյան Su-24 ինքնաթիռի խոցման հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Այս համատեքստում նախարար Նալբանդյանը նշել է, որ ինքնաթիռի խոցումը լուրջ լուրջ հարված է հաբեկչության դեմ պայքարում միջազգային հանրության ջանքերի համախմբանը եւ Սիրիայում քաղաքական կարգավորման գործընթացին։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտգործնախարարները հավանություն տվեցին դեկտեմբերին Մոսկվայում կանալիք Հավաքական անվտանգության խորհրդի օրակարգի հարցերին մտքեր փոխանակեցին ՀԱՊԿ կանոնադրական մարմինների աշխատանքների վերաբերյալ։ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը չեղյալ է հայտարարել Կատալոնիայի ընդունած անկախության մասին բանաձևը։ Կատալոնիայի խորհրդանը նոյեմբերին բանաձև էր ընդունել Իսպանիայից անկախանալու մասին եւ 18 ամսում անկախ պետության ձևավորման ծրագիր էր մշակել։ Նոյեմբերի 11-ից բանաձևը քննարկվում էր համանդրական դատարանում։ Իսպանիայի կառավարությունն իր հերթին դիմում էր ներկայացրել համանդրական դատարան, բողոքարկելով Կատալոնիայի անկախության մասին բանաձևը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ին եւ շահագրգիռ բոլոր երկրներին փաստեր կներկայացնի, որոնք հաստատում են, որ ահաբեկիչների կողմից նավթն անցնում է Թուրքիա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք բազմից ենք ասել այն մասին, որ Սիրիայում եւ Իրաքում իսլամական պետության գրաված Հանքերից նավն արտերկիր է մհոսում, մասնավորապես Թուրքիա, եւ դա հաստատող փաստերը կներկայացվեն ՄԱԿ-ին եւ շագրգիր բոլոր երկրներին, ասել է Լավրովը։ Դեկտեմբերի 2-ին Մեծ Բրիտանիայի խորհրդանը 10 ժամ տևած թեժ քննարկումներից հետո ձայների 397 կողմ եւ 223 դեմ հարաբերակցությամբ որոշում է կայացրել օթային գործողություն սկսել Սիրիայի տարածքում գործող իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ։ Որոշումը կայացնելուց 1 ժամ անց բրիտանական օթուժի երկու տորնադո կործանիչներ դուրս են եկել Կիպրոսի Ակրոտիրի ավիաբազայից ուղևորվելով դեպի Սիրիա։ 3 ժամ անց երկու կործանիչները վերադարձել են Կիպրական ավիաբազա։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ դրանց մոտ բացակայել է 6 ռումբ, որոնք արկա են եղել Սիրիա թռչելու ժամանակ։ Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարարությունում արդեն հաստատել են Սիրիայում ռազմական առաքելություն իրականացնելու տեղեկությունը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Կազնյովը հայտնել է, որ Փարիզյան ահաբեկչություններից հետո երկրում 3 մսկիթ է փակվել արմատականության մեջ կասկածով։ Ավելի վաղ հայտնել էին, որ Ֆրանսիայում ահաբեկչական հարձակումների պատճառով արտակարգ դրության ռեժիմ մտցնելուց հետո ոստիկանության աշխատակիցները ավելի քան 2000 շրջայց են կատարել։ Բուշկետն ամենօրյա օգնություն է ցուցաբերում գյուղի մարդկանց։ Քնար Բաբայանի ռեպորտաժը։ Մարտակերտի շրջանի Մատաղից գյուղի բուժկետը 2011 թվականից գործում է նորակառույց գյուղապետարանի համալիր շենքում։ Բուժկետի վարիչ Մարետա Հարությունյանը, ով 15 տարի աշխատում է այստեղ, ասում է, որ շենքային պայմանները միանգամայն բավարար են առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու համար։ Առաջին բուժօգնությունը ցույց ենք տալիս հետո, եթե անհրաժեշտ լինում ուղարկում ենք Մարտակերտի շրջանային հիվանդանոց։ Սեփական ավտոներով տեղափոխում են կամ եթե անհրաժեշտ լինում շտապօգնություն են կանչում Մարտակերտի շրջանից գալիս են տեղափոխում են հիվանդին։ Զրուցակիցս ուրախությամբ է նշում, որ ծնունդների թիվը տարեց-տարի աճում է։ Միայն անցնող տարում 15 երեխա է ծնվել։ 15-ին 15 երեխա ունենք, 16 թվականին էլ արդեն հաշվառման մեջ ենք վերցրել մի 6 հոգու։ Մեր մոդել են հաշվառում, հետո ուղարկում ենք Մարտակերտի շրջանային հիվանդանոց կանանց կոնսուլտացիա։ Ինչ վերաբերում է երեխաների պատվաստումներին, ապա դրանք հաճախ կատարվում են Մարտակերտի շրջանային հիվանդանոցում։ Պատվաստումները մեծամասամբ ուղարկում ենք Մարտակերտ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում իրանք պատվաստանյութը բերում են մեր մոտ, բուժկետ մենք ենք հանում։ Առաջին բուժողնություն ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ դեղորայքը ըստիկին մարետայի ժամանակին են ստանում։ Հավելյալ դեղորայքի անհրաժեշտության դեպքում դիմում են շրջանային հիվանդանոց։ Բուժքույրն ասում է, որ ամենատարածված հիվանդությունը հիպերտոնիան է, մանավանդ մեծահասակների մոտ։ Առաջին անհրաժեշտ օգնության բարագաներն ասենք որ ստանում են, բայց եթե ասենք պետք է լինում, ուղարկում ենք հիվանդանոց։ Բարբերաբար Մարտակերտի շրջանային հիվանդանոցի բժիշկների բրիգադն այցելում է համայնքային բուժկետ եւ տեղում ընդունում հիվանդներին։ Նոյեմբերի 30-ից Նամիբիայի մայրաքաղաք Վինդհուկում իր աշխատանքն է սկսել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման միջկառավարական կոմիտեի 10-րդ նստաշրջանը։ Կոմիտեն ի թիվս այլ հարցերի քննարկել է մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցական ցանկում գրանցվելու համար ներկայացված 35 հայտ որոնց թվում էր նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի Քոչարի ավանդական խմբապար հայտը։ Հայաստանյան պատվիրակության ներկայացրած փաստարկների շնորհիվ կոմիտեն վերանայել է փորձագիտական խմբի նախնական որոշումը։ Կոմիտեի անդամների, փորձագետների եւ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության անդամների միջև ծավալված քննարկումների արդյունքում կոմիտեն հաստատել է, որ Քոչարի ավանդական խմբապարը, լինելով ազգային ինքնության դրսևորում, տարածված է Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Հայաստանը լրամշակված հայտը կներկայացնի կոմիտեի հետագա քննարկմանը։ Մոսկվայի Զամոսկվորեչյան դատարանը դեկտեմբերի 2-ին չի կարողացել ձեռնամուխ լինել գործարար Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ խարդախության գծով քրեական գործի քննությանը կապված դատապարտված նախկին սենատոր Իգոր Իզնեստիևի մորից 700.000 դոլար ստանալու հետ։ Դատական նիստը հետաձգվել է դեկտեմբերի 9-ին այն բանի կապակցությամբ, որ մեղադրյալը հոսպիտալացման պատճառով չի ներկայացել դատարան։ Հայրապետյանի փաստաբանի խոսքով նա 31-րդ քաղաքային հիվանդանոց է տեղափոխվել մի շարք ծանր հիվանդությունների պատճառով։ Ինչպես պարզաբանել է դատապաշտպանը, Հայրապետյանը հոսպիտալացվել է նոյեմբերի 30-ին եւ հիվանդանոցում կգտնվի առնվազն 10 օր։ Հայրապետյանը մեղադրվում է Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 159 հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցագործություն խարդախություն կատարելու մեջ։ Մարզասերների համար Շվեդիայի Բուրոս քաղաքում կայացել է ոսկե աղջիկներ բռնցքամարտի միջազգային մրցաշարը։ Հայաստանը ներկայացրել են 60 եւ 64 կիլոգրամ քաշային Աշխեն Հովանիսյանն ու Աննա Հովանիսյանը։ Նրանք երկուական հաղթանակ են տոնել եւ իրենց քաշային կարգում ճանաչվել են մրցաշարի հաղթող։ Մրցաշարի մասնակցում էին 12 երկրի 230 ներկայացուցիչ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականի եւ Մոսկվայի Սպարտակի հարձակող Յուրամովսյանն ամբողջովին վերականգնվել է վնասվածքից, որի պատճառով 1.5 ամիս խաղադաշտ դուրս չեր եկել։ Նա վերջին մարզումն անցկացրել է Կարմրասպիտակների հիմնական թիմի հետ եւ պատրաստ է մասնակցել Գրիլա Սովետովի հետ առաջիկա խաղին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, ձյուն։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։